Mm-hmm. Bueno, vamos baixamos a música. Agora temos a mm, a ao noso poeta da Mariña. Ah, hai tempo que non oh, falas con el. Pa, eu, no, eu desde o verán. Vale. Eu desde o verán. Va, vamos a saudalo. Moi boa tarde, Paco. Moi boa tarde. Aquí teño o meu corón unha persoa que di que hai tempo que non falaba contigo, entón, pois... Pues, eh, <laughs> xa, seguro... que desde o verán, pero no verán seguimos. Sí, bueno. Ah, bueno, parece que o tempo vai así, non? Sí. Está bon. Está bo, non? Bueno, benvido, moitas gracias por atendernos, eh? Bueno, xa veremos. <laughs> xa me darás o remate. <laughs> Sabes que me dixo Marc? Marc. Mar. O, o, o, o, mar te... ou o mar? Mar, non, o técnico o, o, que o técnico acompañaba. que foi comigo. Ah. Dixome, é que Paco se non solta algunha das súas, deixa de ser Paco. Digo eu. Digo eu. <laughs> No, claro. O que tan tamén, non? Si, sí, comía moito. Moito. Este... Moito, pobriño. <laughs> Ese está delgado por algo. <laughs> Sí. A lle gustaban os percebes. Non. Bueno, vaya. Sí. Oh. Del outro fardo. Eu aquel día salí infarto, eh? No, pero estaban vos ou non? Hombre. Hombre. Estaban de primeira. Le, voto boto un sitio bon. Sí. Paco, Paco coñece, Paco coñece, sí. coñece, sí. Claro. máis grandes nos comeu nunca. Non, estaba un vos de verdad. Bueno, pois pues, o rapaciño non lle iba. Non, non, o ra... Mello... máis pa vos, máis me tocou a vos, non? Exactamente. Claro. <laughs> Eh, ben, ben. Si ve, si va acompañado dun bocaldo, a verdade é que percebe unha da, un dos bocados máis sí. exquisitos. Eu, que a, me, encantaron. Eh. Do, do mar, bueno, sí, sí. pois pues eso é importante. Sí, señor. Mm, Paco, eh, a semana pasada aquí o meu colega Armando non disfrutou da lectura que ti, ti, fixeches e escoita, home, que a temos grabada. Dixe, bueno, xa farei, pero me parece que ven con ganas de, de escoitar algo máis teu. Sí. que ven con ganas é que, é un folgazán en vez de ler que yo leo outra vez. é <laughs> al, algo si sí, é, eh, eh? no, non, algo non, moito. Algo algo folgazán si sí, é, eh, si, sí, <laughs> No, Non, moito. Coincido contigo, coincido. Claro. claro. Bueno, pero ímolo, ímolo virando, como din. Eso. ímolo virando. Claro que sí, cando. Oh, bueno, pois eso que desexando escoitarte, algunha novidade tes por aí? No, na Mariña todo te sigue igual, mas son menos sí. que o bo, que todo sigue igual. Vale, sí, vale, vale. Oh. Perfecto. Un tempo irregular ahora nestes días, fixen uns días de calor terribles ahora na ah. San Lucas. Ai. Foi a feira da San Lucas. Da San Lucas, sí. Foi, sí, oh. sí. Dicen que nunca tanto cabalo viron na plaza de, da Catedral de Mondoñedo. Este pois, ano. Sí. Porque sempre moitas veces había <laughs> todo ano. Sentido será con mesmos máis dos máis Sempre hai, sempre hai. Sí, eh, sempre hai. O que pasa é que o mellor este ano pois pues, había máis número, pero bueno, bueno que... cuadrúpedos hai sempre. <laughs> Algúns son máis burros que a cabalos. Bueno, o burro é moi inteligente, non sei eu se haberá moitos. Pero deses inteligentes hai poucos aí. De dúas patas poucos. Manda, de dúas patas, non? De dúas patas cada vez menos. <laughs> <laughs> vale. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pois que eh, a pesar de que temos un, bueno, chamámoste un poquinho máis de tempo porque temos máis máis espacio, entonces pois pues aproveitamos que a charla contigo e, e si queres mm, eso, como te dixen antes, se si queres lerme algo Pois lerei, a ver, deixen buscar un libriño que estou sentado e a mola merguerme <laughs> Dicen é <laughs> para quen vai ser? Claro to pređe. <laughs> Mm. Eh, Rušaj, no hay problema. Bueno. A ver logo. Muy ben. Imos a logo, seguimos con este da pandemia. Muy ben. Ah. Eh, este. Dende a fiestra do confinamento, nunha lunación sonámbula, unha espiral de quietude e movimento lostro e un peixe solar unha chama azul no firmamento cantan as sombras dos paxaros nun mosaico de voces e silencios o día carrea tarde nos sombreiros perdome no momento vale, vale. Eh, eh, eh toda tota esa creatividade mm, relacionada precisamente con ese momento eh, eh, de, de pandemia bueno, sí. ou recollida obrigatoria tamén axudou ou obrigou a crear máis. Bueno, tú, tú sempre fixe, fui, sempre fuches bueno, así, recollido, non? creativo e sempre tú. amolado e bastante... Eh, sabes? bueno, pois voy a dedicar a, esta, a este momento estes poemas de feito, pois a situación parecía que o pedía, non? Estaba sí. Estaba aquí encerrado, non sabías que facer, mm. eh, cada onde ibas, ibas con mascariña esa, mm. bueno. Ta tapa... Sí, sí. Os entón tamén. Sí. tamén. cada día, non? Sí. sobre as vivencias que, que ibas tendo e que teas ainda hoxe. Mm, sí. Mm -hmm. Por exemplo. Veña. Confeso que do mundo tan só entendo de bolboretas de beixos, de noites de luar, de cantos de mornos pentos, de debuxos invisibles de cicatrices de versos, tamén de rosas que apaño cada serán do firmamento, mais o mundo, confeso, confeso que o mundo non o entendo. Non entendo. Sí, señor. É difícil de entender o mundo, <laughs> é difícil, claro que sí. E, e tanto. Tal e como están as cousas agora, ainda máis, ainda peor, non? Eh... Uh vos último. Veña. Eh... <clears throat> e que hai por tras da porta? O desacougo do encerro, os silencios de almas rotas, resón dun único berro. E que hai por tras da porta? Preguntaron dende dentro. Sí, Sí, sí, sí, sí, a dificultade, a dificultade que hai de, de, de sí, comunicación. dificultades. Claro. Sí. Moi, moitísimas grazas, Paco. Eh, non sei se chegarán. <laughs> sí. Andrá, terá que facer Armando outra viaxiña antes do Nadal. Oh, bueno, a ver se si dá tempo, a ver se si dá tempo ah, que ah, el, el apurado anda, pero seguro que o mellor ainda eh, bueno, colle uns días de, de, de lecer para poder achegarse. Gracias Veña, de verdade que Ah, un placer. o placer enorme. Igualmente, Paco, unha aperta moi forte. A logo. Veña. Hasta logo.